friends are bopping the blues. You know it must be going round. Diuen que té un encant que cap altre estil pot igualar i que mou unes passions que van des de les arrels més profundes de la música negra fins a la seva evolució a nous ritmes que avui dia l'han pres com a patró. Aquesta és la definició del blues, l'estil musical unit al nom de Cerdanyola des de fa 22 anys, els mateixos que fa que celebra el seu festival internacional dedicat íntegrament a aquesta música. Any rere any, la ciutat es vesteix amb les seves millors gales per acollir una data en el calendari esperada i que treu públic de tot arreu per veure les estrelles que aquests dies brillen en els diferents escenaris repartits per tota la ciutat. Si bé aquest vespre el festival arrenca amb l'actuació del grup de gospel Irwin Sirden amb el cor setzana, aquesta és només la primera actuació d'un recital de 35 concerts on també hi passaran Quico Pi de la Serra, Charles Walker and the Dynamites o Richard Bona. Una de les trobades més esperades, però, és el gran concert de dissabte al Pavelló d'Esports, ho explica l'organitzador del festival, Oriol Carbonell i és una mica doncs, tres visions diferents, no? des del rockabilly de la Linda Gale, el rock ja amb un estil més personal i, i amb el protagonisme del crooner com és Loquillo, i l'Espotell Fever, que és un grup molt jove, que barreja doncs, el rock and roll amb el swing i amb una posada en escena doncs, molt dinàmica, molt forta, amb molta potència una manera d'estar. I si bé aquest és el concert més esperat, el de diumenge es converteix en una gran celebració de fi de festa. Es tracta de la jornada tradicional Barbecue on Blues, una proposta per viure el festival d'una altra manera i també a l'aire lliure. El Parc del Turonet acull un any més i, si el temps ho permet, aquesta proposta per sentir els concerts des de migdia i amb la possibilitat de menjar un entrepà mentre es gaudeix de la festa. Uh, hem establert un concert més obert, diguéssim, més per per tenir un final doncs, eh, més obert a tots els públics que com és el Chico Canya, també era una ocasió doncs, que Chico Canya s'ha separat recentment de la seva de la seva banda Els Màrtires del Compàs i ha començat aquest seu projecte propi, també treu disc i per tant doncs, era una ocasió de, de tenir-lo entre nosaltres. Això sí, tot i que el festival musical arrenca avui al vespre, ja fa dies que camina amb l'exposició de Domínica Sánchez, autora del cartell de l'edició d'enguany, i que exposa ara al Flamant Museu d'Art de Cerdanyola, o bé la Para una proposta adreçada als comerciants que guarneixen els aparadors amb motius del blues. I qui es quedi amb ganes serà perquè vol, perquè diversos bars i restaurants de la ciutat ofereixen un menú especial durant i després dels concerts, una oferta rodona només apta per a autèntics amants de la bona música.